Pirmā vienošanās – negrēko ar vārdiem. Pirmā vienošanās ir vissvarīgākā, bet reizē arī visgrūtāk izpildāmā. Tā ir tik nozīmīga, ka tikai ar to vien jums pietiek, lai mainītu savas esības līmeni un panāktu to, ko es, ko es saucu par debesu valstību zemes virsū. Pirmā vienošanās skan – negrēko ar vārdiem. Tā izklausās ļoti vienkārši, bet tā ir ļoti, ļoti iedarbīga. Kādēļ ar vārdiem? Vārdi ir spēks, kas jums jārada. Jūsu teiktie vārdi ir Dieva dāvana. Bībelē Jāņa evaņģēlijā aprakstā par pasaules radīšanu teikts, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Ar vārdu palīdzību jūs izpaužat savu radošo enerģiju – Ar vārdu palīdzību jūs izsakāt, izsakāt visu. Nav svarīgi, kādā valodā jūs runājat. Savas domas jūs formulējat vārdos. Vārdi pauž to, ko jūs jūtat, par ko sapņojat un kas jūs patiesībā esat. Vārds nav tikai skaņa vai rakstīts simbols. Vārds ir spēks. Spēks, kas jums dots, lai jūs varētu izteikties, saprasties, domāt, tādējādi veidojot savā dzīvē notiekošo. Jūs varat runāt. Kura dzīva būtne vēl uz šīs planētas spēja runāt? Vārds ir vislabākais darbarīgs, kas jums kā cilvēkiem dots. Tas ir burvju rīks. Taču tāpat, kā apusgriezīgs zobens, tas var gan radīt viskaistāko no sapņiem, gan iznīcināt pilnīgi visu. Viena zobena puse ir nepareiza vārda izmantošana, kas visu pārvērš ellē. Otra – negrēkošana ar vārdiem, kas rada skaistumu, mīlestību un debesis zemes virsū. Atkarībā no tā, kā jūs izmantojat šo burvju rīku, tas var jūs gan atbrīvot, gan padarīt par lielākiem vergiem, nekā jūs spējat iedomāties. Vārdos slēpjas visu jūsu maģija. Vārdi ir jūsu maģija, un ja jūs tos lietojat nepareizi, tie kļūst par melno maģiju. Vārdi ir tik spēcīgi, ka viens vienīgs vārds spēja mainīt cilvēka dzīvi vai iznīcināt miljoniem cilvēku. Pirms daudziem gadiem viens cilvēks Vācijā ar vārdu palīdzību manipulēja ar visu valsti, kurā dzīvoja visgudrākie cilvēki. Viņam nevajadzēja neko citu kā vien vārdu, spēku – lai iesaistītu cilvēkus pasaules karā. Viņš pierunāja cilvēkus uz viszvēriskāko vardarbību. Ar vārdu palīdzību viņš uzjundīja cilvēkos bailes, un kā liels sprādziens pasauli pārņēma slepkavības un karš. Cilvēki visā pasaulē iznīcināja cits citu, jo viņi baidījās cits no cita. Hitlera vārdus, kas iedvesa bailes, pasauli neaizmirsīs gadsimtu gadsimtiem. Cilvēka prāts ir kā auglīga zeme, kurā nemitīgi sēj sēklas, viedokļus, idejas un uzskatus. Jūs iesējat domas sēklu un tā aug. Vārds ir kā sēkla, un cilvēka prāts ir auglīga zeme. Diemžēl ļoti bieži tā ir pārlieku auglīga baiļu sēklām. Katra cilvēka prāts ir auglīgs, taču tikai tām sēklām, kurām viņš ir gatavs – Ir svarīgi saprast, kādām sēklām mēs esam gatavi un sagatavot sevi mīlestības sēklai. Atcerēsimies Hitlera piemēru. Viņš izplatīja baiļu sēklas, tā sazēla un noveda pie masu iznīcināšanas. Redzot vārda lielo spēku, mums jāapzinās, kāda vara ir mūsu teiktajām. Bailes vai šaubas, kas dzimušas mūsu prātām, var radīt nebeidzamu drāmu – Viens vārds ir kā burvestība, un cilvēki darbojas ar vārdiem kā ļauni burvī, nedomājot nolādēdami citus. Ik viens cilvēks ir burvis. Ar saviem vārdiem mēs varam kādu nolādēt, un mēs varam noņemt kādu lāstu. Pauzdami savus uzskatus mēs nemitīgi kādu noburam. Piemēram, es satieku draugu un saku viņam pirmo, kas man ienāk prātā – Tev ir tāda ādas krāsa, kā cilvēkiem, kas drīz saslims ar vēzi. Ja viņš ieklausās un piekrīt teiktajam, mēs nepilna gada, pēc nepilna gada viņam tiešām būs vēdzis. Lūk, cik spēcīgs ir vārds. Pieradinot mūs, vecāki, brāļi un māsas nedomādami nemitīgi pauž savas domas par mums. Mēs tām ticam, un tās iedviš mūsos bailes. Par to, ka mums nepadodas peldēšana, sports vai rakstīšana, Kāds izgāž pār mums savu viedokli sacīdams, paskaties uz to meiteni, viņa ir neglīta. Meitene ieklausās, notic teiktajam un aug ar domu, ka viņa ir neglīta. Lai cik skaista arī viņa nebūtu, tik ilgi, kamēr viņa tic šim viedoklim, viņa domā, ka ir neglīta. Pār viņu gulstas lāsts. Piesaistot mūsu uzmanību, vārds iekļūst mūsu prātā un maina mūsu domas par labu vai sliktu kaut kam. Kāds cits piemērs. Visu savu apzinīgo mūžu tu vari ticēt tam, ka esi muļķis. Šis uzskats var būt ļoti viltīgs un likt tev rīkoties tā, lai pārliecinātos, ka tāds tiešām esi. Tu vari kaut ko izdarīt un tad pie sevis domāt. Es gribētu būt gudrs, vai es gribētu, lai viss būtu noticis savādāk. Prāts šaudās simtiem dažādos virzienos, un daudzas dienas mēs varam pavadīt, pieķērušies domai, ka esam muļķi. Tad kādā dienā kāds piesaista tavu uzmanību, uzrunā tevi un ļauj tev saprast, ka tu nemaz neesi tāds muļķis. Tu tam notici un noslēdz jaunu vienošanos. Rezultātā tu vairs neuzskati sevi par muļķi, un šo lāstu ir noņēmusi vārda vara. Var notikt arī pretējais. Tu uzskati sevi par muļķi, kāds, pa, kāds piesaista tavu uzmanību un saka, Jā, tu tiešām esi dumjākais cilvēks, kādu man jebkad gadījies sastapt. Tādā gadījumā vienošanās iegūst jaunu spēku un vēl vairāk nostiprinās.